Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau. Salutacions, contrabandistes. Hem començat amb la sintonia del programa especial que dediquem a Guatemala un cop al mes o un cop cada dos mesos per fer difusió de la realitat que es viu en aquest país centroamericà, la República de Guatemala, i per solidaritzar-nos amb totes les lluites que s'estan doncs, donant, donant a terme en aquest país des de fa molts anys, especialment des de l'any 96 quan es van firmar els acords de pau que significaven la fi de la guerra interna que va viure el país durant més de 30 anys. Avui, eh, concretament, parlarem de les brigades d'acompanyament, de treball i solidari que fa l'Associació d'Amistat amb el poble de Guatemala. I abans d'entrar a parlar amb la nostra convidada d'avui, us recordo que tenim un blog que és onesdepau-guatemala.blogspot.com en el que hem penjat tots els àudios d'aquests programes monogràfics especials en els que parlem de Guatemala. Hem parlat dels processos de pau, de la violència que viu el país, de, també doncs, a temes més culturals, de la cultura maia, també del mestissatge que es viu, de la ingerència internacional, en fi, de, de moltes coses que us pot, us pot interessar i teniu aquest blog si, si voleu escoltar-los. guatemala, punt, blogspot.com. Anem a saludar a la Maria, que avui ens acompanya aquí als estudis de Contrabanda FM. Hola, Maria Pixel. Hola, bona nit. Gràcies per venir a Contrabanda. De res, gràcies per convidar-me. Molt bé. Bueno, eh, anem a presentar una mica breument l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, de la qual tu ets membre i també doncs, encarregada una mica de coordinar el que són les brigades, però explica'ns abans què és l'associació per aquells que, que no la coneguin? Doncs l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala és una associació que neix als anys 80. La seva era una realitat en aquell moment a tota Centroamèrica molt diferent a la que hi ha ara, o, o no tan diferent. Aleshores eh, comença la nostra associació a tenir solidaritat en, amb Guatemala, en concret amb algunes organitzacions que ja existien en aquell moment, la URNG, que era la guerrilla en aquell moment, i altres associacions de caire sindical i lluitador com podia ser el CUC i altres organitzacions mm -hmm. Molt bé. La nostra associació té àmbit eh, aquí de Barce en Barcelona eh, català, però també estem mm, mm, coordinats amb altres associacions que també treballen en Guatemala i que formen part de lo que seria la coordinadora de l'estat espanyol. En aquest moment hi ha seu d'aquestes organitzacions a València i a Saragossa, a Saragossa i a Madrid. Mm -hmm. Molt bé. També val la pena recordar que l'associació funciona eh, des d'aquells eh, antics i històrics comitès des de l'any 85, per tant l'associació... Abans del 85. I abans inclús del 85. Per tant eren moments on hi havia la guerra i el recolzament, que ara també és important, però llavors ho devia ser molt també, no? Doncs mm, en aquell moment era un moment molt diferent, eh, era un moment en què la guerra estava en plena, en plena, en plena situació de conflicte, els anys 80 van ser, com es pot saber, un dels més crus de la guerra, però desgraciadament i tot i que s'han signat els acords de pau en el 96 que deies abans eh, la situació a Guatemala continua sent eh, una situació de conflicte una situació on les, els problemes que hi havia per mantenir la guerra eh, encara hi són i els acords de pau que d'alguna manera podien pal·liar alguns d'aquests problemes no es posen en pràctica pràcticament cap mm -hmm. Molt bé ja hem recordat a, eh, a, al llarg d'aquests monogràfics que hem fet durant l'any 2009 i, i aquest 2010 doncs, tota la violència que hi ha amb estadístiques de guerra es calcula, ara ho diré grosso modo però són 6.000 assassinats cada, cada període doncs, d'un doncs, govern que són de 4 anys per tant doncs, hi, ha, hi ha molts uh, assassinats cada... no, perdó, 6.000 assassinats a l'any per sí. tant, són més de 24.000 assassinats cada període d'un nou govern, aproximadament, potser una mica menys, però les xifres doncs, són realment eh, molt, molt fortes, tenint en compte doncs, que aquí, per exemple, a Catalunya, que són 6 milions d'habitants, doncs, poden haver-hi potser 40 assassinats a, a l'any. Això ens ho recordava un, un, un especialista fa, no fa massa. Eh, amb una població que és el doble, més o menys, doncs en tenim 6.000 cada any a més a més, la impunitat implica que no s'investigui i, per tant, doncs, que molts d'aquests assassinats quedin doncs, eh, sense investigar i sense jutjar. Impunitat màxima. Són assassinats eh, lligats a, a molts conflictes de la terra, mm, sobretot, però també d'altres tipus de racisme i d'interessos econòmics. Aleshores, què es pot fer des d'aquí? Eh, una persona que vulgui fer les brigades, que ara ens explicaràs amb quines associacions, no? però així d'entrada, què es pot fer des d'aquí per intentar ajudar d'alguna manera doncs, a, a pal·liar tot això, que com veiem és, és molt gros i difícilment doncs, canviar, canviable? Doncs per canviar un país eh, s'ha de canviar des de dins, no es pot canviar des de, des de fora mai. El que sí que podem fer nosaltres és, evidentment, conèixer el tema que, desgraciadament, aquí mai arriba informació sobre aquests països si no és una catàstrofe natural o algun tipus d'accident i després de conèixer aquest, aquesta situació, doncs, intentar des d'aquí mm, donar el màxim de, de suport a aquestes organitzacions o persones que estan treballant a Guatemala per canviar la situació que ells tenen. Però sempre un suport als protagonistes que han de ser els guatemalencs, no mm. nosaltres. I en un brigadista que viatgi a, a Guatemala durant un estiu, o durant un mes, és evident que el, que el primer que ha de fer és conèixer Guatemala i conèixer les persones que el que estan fent allà des de in situ. Mm. Molt bé. En, faig un apunt informatiu abans d'anar concre de concretar amb aquestes tres uh, organitzacions, principalment amb les que treballa l'Associació d'Amistat amb el poble de Guatemala, allà a, a la República de Guatemala, per, per veure doncs, quina és la, la relació i quina és doncs, la feina que es pot fer. I aleshores aquest apunt informatiu, abans eh, us dic que el 28 d'abril a les 7 i mitja hi ha la segona reunió informativa d'aquestes brigades. És la reunió prèvia als tallers de formació que es faran tots aquells doncs, i totes aquelles que vulguin doncs, que tinguin intenció de fer les brigades. Recorda'm en, en què cau el 28, Maria, ho saps? El 28 eh, és, jo diria dimecres, sí, dimecres. Mm Dimecres a les set i mitja és una, aquesta reunió, la finalitat no és conèixer informació sobre Guatemala, sinó conèixer informació sobre les brigades tots els, els requisits que nosaltres demanem, què s'ha de fer per poder viatjar a Guatemala com brigadista de l'associació, eh, és una pinzellada de tot el que els compromisos que hauran d'assumir. Mm -hmm. Molt bé. Ah, tenim tres eh, organitzacions principalment, el Tsukim Pop, el Frente Nacional de Lucha i la Fundació Toriello. Explica'ns breument doncs, què és eh, Chukin Pop, per exemple, i després quina és la seva demanda perquè doncs, han, han demanat el recolzament i la, la col·laboració de brigadistes Sí, eh, nosaltres mm, treballem en diverses organitzacions de Guatemala i cada any decidim donar suports a unes concretes eh, hi ha algunes que es mantenen més en el temps i d'altres que les anem canviant mm, per eh, donar suport mm, diferents a diferents organitzacions i que també la gent conegui diferents lluites que s'estan fent en aquesta, per aquest altra temporada que en, cal dir que les brigades que, que faran a nosaltres no s'han de fer en un mes concret, sinó que una vegada feta la formació, el brigadista pot anar a Guatemala el mes que li vagi millor. O, o sigui, és, ver, és evident que a l'estiu sembla ser que és la majoria de la gent que li va millor, però no té per què ser l'estiu. La formació sí que serà ara el, el mes de maig i juny, i el viatjar pot ser a partir de juliol, a l'agost, al setembre o a l'octubre, quan sigui, quan ell li convingui. Aquestes organitzacions que tu deies, en les quals treballarem, eh, una és Chukin Pop. Chukin Pop és un, una federació d'organitzacions, un moviment que, en el qual estan mm, integrades diverses organitzacions de Guatemala. Nosaltres, en aquest cas, treballarem en dues organitzacions que estan integrades en el moviment Sukin Pop, que són CDPM o ASOSMO. CDPM és una organització que eh, s'encarrega de fer eh, alfabetització, temes agrícoles, treballa el medi ambient, treballa amb dones, treballa tot el que és organització comunitària, eh, fa formació d'alguna manera tant política com mm, de capacitació. Eh, la seva, el seu lloc de treball i la seva zona de treball seria Quetzaltenango. Clar, ara aquests noms per un brigadista que no conegui Guatemala no volen dir res, però buscant un mapa ja veurien que aquesta és una zona de l'altiplà i que eh, està eh, justament a l'occident del país. Eh, la demanda per fer amb, amb CDPN és aquesta, que deia que pot ser qualsevol d'aquestes mm, temes que he parlat, i en el cas de, de SOSMO és una, una feina molt, molt semblant. També es treballa eh, o s'integra la qüestió de salut comunitària. I aquests no treballen a Quetzaltenango, sinó a, a Huehuetenango. Huehuetenango és un departament que està a la frontera amb Mèxic, a prop de Chiapas, que la gent coneix més, poder, no? Mm Eh, el que fan el, el brigadista és integrar-se en un dels grups de treball que, té, que tenen aquestes organitzacions i ells col·laboren activament però no són ells els que decideixen el que, que és el que s'està fent allà eh, els brigadistes que poden integrar-se pot ser una sola persona no té per què ser un grup de, de persones eh, preferim sempre que hi vagin dues persones perquè es fan més companyia perquè però si no és possible, la persona que vulgui viatjar sola també ho pot fer. Mm. A mi m'agrada intentar definir això de, de les brigades, que per cert també aprofito per dir que l'any passat, el 2009, a, Unes de Pau van fer un monogràfic especial eh, sobre brigades de pau eh, el PBI, no? el Brigades Internacionals de Pau i vam, vam definir-ho bastant també el que és la brigada però m'agrada també matisar-ho que això no és ni turisme revolucionari perquè evidentment anem a acompanyar a dos do, almenys dos de les, de les organitzacions doncs, més potents i més punteres en, en, que és, en el que són les lluites i reivindicacions eh, populars eh, inclús es podria dir revolucionàries encara perquè són canvis importants els que es demanen i per tant no és turisme revolucionari però sí que estem al costat de lluitadors de primera fila mm, i també al mateix temps mm, a banda del turisme revolucionari tampoc són unes vacances per tant el, la gent doncs, ha de saber que sí que, que és el temps doncs, que, que ells puguin disposar que s'ha d'aprofitar doncs, aprofitar per conèixer el país però que el, ha d'haver una implicació. Aleshores jo ho sintetitzo amb solidaritat i aprenentatge. Quan dic aprenentatge em refereixo que ha d'haver-hi una reciprocitat de coneixements i un intercanvi. Nosaltres no, no anem a ensenyar res, anem a aprendre el que puguem i podem compartir doncs, també aquestes situacions de lluita i, aquests, i aquests processos doncs, en els que es trobi cada organització. Oi? Per suposat, nosaltres no anem allà a fer assistencialisme de cap mena. Anem a compartir, anem a donar suport, però també nosaltres som els primers que ens beneficiarem d'aquesta situació perquè eh, l'experiència també serà per, per la persona que viatja el coneixement i l'aprenentatge també serà per la persona que viatja no, no anem a ensenyar res nosaltres anem a compartir, evidentment i anem a intercanviar mm. Mm, aprofito per fer un altre punt el, el dia 10 de maig eh, Henry Morales que eh, és, un de, és el coordinador d'aquesta organització de Tsukim Pop serà aquí a Barcelona, per tant també seria una manera d'apropar-se a, a una de les persones doncs, amb les que es podria trobar si fessin les brigades. Això serà el 9 de maig a, a el la, 10 perdó, molt bé, el, el 10 de maig a la Federació Catalana d'ONGs a, a les 7 i mitja de la tarda. Al carrer de les Tàpies. Al carrer de les Tàpies, aquí al Raval hem parlat una mica de Tsukim Pop, no sé si vols mm, sí. concretar alguna cosa més o, o no, eh, comentar una en aquest altra. moment, clar, explicar exactament mm, tota la feina que podríem fer eh, amb el Tsukim Pop, concretament amb CDP i Osmo seria molt llarg i faig una breu pinzellada perquè la gent sàpiga de què va, de què va la, la brigada, en què consisteix no consisteix en anar a construir res no, constru no anirem a fer el que sí és evident que qualsevol brigadista que vingui a fer les brigades a Guatemala i que tingui una habilitat en qualsevol cosa la pot posar al servei de l'organització en la qual treballa, des d'informàtica a imatge, a, a qualsevol tipus de feina, a sanitaris, a enginyers eh, agrícoles. Evidentment, si un enginyer agrícola va a Guatemala i, ve, i, va, i s'incorpora a una feina comunitària de camp i pot eh, incorporar qualsevol cosa que el sàpiga, doncs serà molt benvingut. Però clar, en un mes també és evident que hi ha poca possibilitat de canvi, però sí d'interès intercanvi. Mm -hmm. Um... Eh, una altra organització en la qual anirem és la Fundació Toriello que eh, la Fundació Toriello és una fundació que es va crear a l'any 96 justament quan es signen els acords de pau eh, es fa amb la mm, idea de poder incorporar a totes les persones que havien estat lluitant a la guerrilla i que eh, després d'estar, mm, alguns havien viscut tota la seva vida a la muntanya, després de 30 anys a la muntanya, quan tu baixes t'has d'incorporar a tots nivells en la societat. Aleshores aquesta fundació, fundació, amb tot el suport tant internacional com nacional, tenia la finalitat de fer una incorporació a diferents nivells, des de l'econòmic, que era gent que no tenia res, a, a la qüestió, a, a una incorporació social, cultural, eren persones que havien fet una tasca revolucionària i una tasca molt important per al cas de Guatemala, però que eh, a nivell personal, personal a l'hora d'integrar-se eh, mm, podien trobar mm, dif dificultats bastant grans. Aleshores, neix en aquell moment, primer fent ajudes molt individuals a la gent desmobilitzada, i després intentant fer ajudes col·lectives a la gent, a les col·lectivitats que s'incorporava. Uh mhm. -huh. I encara continua funcionant aquesta Fundació Toriello eh, amb molta feina, per suposar perquè els canvis costen de, de, d'aconseguir més en una situació de precarietat, d'impunitat, d'incompliment, doncs és difícil portar a terme aquesta tasca. Però tot i així, eh, nosaltres pensem que estan fent una, una feina molt important i aquest any, l'any passat en concret, aquesta organització no havíem estat, feia uns anys que no hi anàvem, doncs hem decidit també donar suport a la Fundació Torriello. Mm molt bé. Maria, deixa'm recordar una vegada més, per qui s'hagi enganxat doncs, a, la, a la conversa, el programa ja ha començat, que eh, aquest dimecres, 28 d'abril, a les 7 i mitja, hi ha la sessió informativa per a tots aquells i totes aquelles que vulguin doncs, saber amb més detalls doncs, què, és, què són aquestes brigades de treball i acompanyament solidari que organitza l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala. Serà, doncs, aquest dimecres 28 d'abril a la Casa de la Solidaritat, que està al Raval, carrer Vistalí Alegre número 15 el, insisteixo una vegada més amb això que, el, que les brigades és solidaritat i aprenentatge aprenentatge eh, perquè un dona i un aprèn i en aquests contextos en aquest context actual del 2010 estem parlant de les brigades 2010 en el que, per exemple, tenim a Honduras una situació molt difícil perquè hi ha hagut un cop d'estat i com s'ha legitimat aquest cop d'estat i com doncs, la resistència intenta aguantar eh, d'una manera no violenta, que això és molt important, ens ho recordava la setmana passada el cap de la resistència popular de Guatemala el, el, eh, Humber, Carlos Humberto Reyes i també tenim aquí, eh, ara parlàvem de la Fundació Toriello que intenta eh, que s'incorporin eh, a la vida doncs, tots aquests guerrillers que van aguantar les muntanyes però que un cop eh, es firmen els acords de pau doncs eh, s'han de tornar les armes i la vida canvia hi ha moltes coses per lluitar, la, la revolució doncs, s'ha doncs, de fer encara, però mm, és, és un país que ha viscut més de 30 anys de guerra i per tant saben molt bé el que significa una guerra i ells sabran quan eh, han d'agafar les armes si les haguessin d'agafar algun dia, perquè eh, això és decisió seva i per tant des d'aquí aquests missatges de golpe go per golpe i de violència per violència doncs, que l'apliqui qui vulgui allà on vulgui. A Guatemala faran el que, el que sàpiguen i puguin també, però recordem això, Guatemala és un país fronterer amb Honduras on hi ha hagut un cop d'estat mm, de guante blanco, però també amb molta repressió i assassinats i per tant som molt conscients de, de les lluites que, que s'han de fer i el preu que tenen aquestes aquestes lluites qui vulgui, qui ens estigui escoltant, doncs té la possibilitat de participar en aquestes brigades i conèixer de prop i recolzar amb el que es pugui doncs, aquestes lluites que mm, ara en parlarem també són pels recursos naturals i per una redistribució de la terra sobretot doncs, més justa entre els habitants recordem que que eh, Guatemala doncs, eh, té empreses espanyoles on també doncs, estan eh, expoliant recursos on també hi ha privatització de, del, dels serveis públics per part d'empreses espanyoles, com pot ser Unión Fenosa, que ja n'hem parlat aquí al programa, i, i en seguirem parlant. Anem a centrar-nos en les brigades. <laughs> Maria, eh, hem parlat de Tsukin Pop de, i de la I Fundació començat, Toriello. Estàvem parlant de la Fundació Toriello. En el cas de la Fundació Toriello, que us hem dit que, quina és la seva finalitat en la feina, estan treballant diversos temes, tant de desenvolupament com d'ecologia, de formació de joves i de dones. Aleshores, ells demanen que els brigadistes que hi fossin eh, i que no mm, poguessin fer una aportació concreta en el tema, temes com d'ecologia o d'imatges o per fer publicitat, eh, propaganda de les seves eh, tasques, que les que estan fent ara, anirien al Quiché a treballar amb joves i dones. Eh, en la zona del Nevac, al concret, que és una, una zona que hi ha en el centre del Quiché, i després a la zona de l'Iscan, que és al nord del Quiché, eh, o bé a Sololà, que és un, el departament que, on està el, el O sigui, ells, elles demanen eh, brigadistes per a aquestes tres zones. La, I seria treballar amb dones i, i amb hi ha joves. La, el, la, el tasca fer estipularia una vegada arribats allà. Eh, també, normalment, el brigadista, una cosa que no hem dit ara eh, aquí, és que s'ha de... Eh, cobrir totes les seves despeses. Elles en aquest moment, és que ho tenia aquí present, eh, proposen que elles donarien l'allotjament i normalment, eh, doncs depèn, a vegades t'allotges o bé a, a, les, a les cases d'algú i en aquest cas elles estan intentant tirar eh, una, un tema de turisme solidari la comunitat ha fet unes cabanes per treure diners i a partir d'aquí doncs eh, intentar que, que, que el puguin guanyar la vida que, eh, allò que deien dels projectes doncs aquestes cabanes mateixes ells diuen que els brigadistes que vinguin li, li ofereixin per allotjar-se allà i el brigadista només tindrà despesa del transport i, i l'alimentació vull dir que sempre trobem una rebuda molt solidària també per part d'ells i en el cas del Suquim Pop igual eh? S'ha de tenir en compte també que segurament en a, a aquesta zona concreta que dèiem del Kitxer, com d'altres, doncs, eh, ens trobarem que moltes vegades els companys, les persones que coneixem i a les que haguem d'acompanyar parlaran doncs, en aquest cas el Maya Kitxe o, o al, o al eh, qualsevol Ixil, altre de, com que és de, eh, eh, Ixil, concret, Ixil, depèn de la zona llavors aquí també doncs, el, la relació doncs, també els homes normalment parlen més al, eh, al castellà però també hi ha moltes dones que ja estan doncs, a, eh, escolaritzades i que, que la tradició oral doncs, ja, ja s'ha superat o, o, o s'ha sí, complementat, general... perdó, s'ha complementat, llavors també pot passar. Però vull dir que quan ens trobem en aquestes eh, eh, comunitats camperoles doncs, és molt possible doncs, que ens trobem que tampoc podrem parlar massa però també hem d'aprendre a aprendre sense, sense sí, la comunicació no, no, és un, no només és una cosa de paraula <laughs> eh, doncs mm, l'altra organització que, en la qual nosaltres donarem, donarem acompanyament, sobretot, en aquesta organització, en les altres dues, la feina que es farà serà més una feina de capacitació, de formació, el que podríem dir, de treball. També és evident que és acompanyament polític, evidentment. No, no, no anem, no és per casualitat que anem en aquestes organitzacions. Aquestes organitzacions fan una lluita, a més a més de fer una, un mitjà de subsistència. Però la tercera organització en la qual volem donar suport és eh, el Frente Nacional de Lucha, que abans tu has anomenat. En el Frente Nacional de Lucha eh, és una organització que té diverses eh, tasques a fer o, o que fa, és un sindicat i sobretot eh, s'encarrega de la defensa dels recursos naturals del seu territori i dels serveis públics. Eh, ha, ha fet unes lluites extraordinàries els últims anys tant en el transport públic de Guatemala com l'educació i els últims dos anys ve mm, de més però la cosa s'està d'alguna manera polaritzant molt en la defensa de mm, el servei elèctric, l'energia i l'aigua, que com eh, abans ha anomenat en Jordi, eh, Unió Fenosa està fent un espòlio mm, considerable del de, de que és l'energia elèctrica i de l'aigua de Guatemala. Eh, en concret, en aquesta associació, el Frente Nacional de Lucha, és una organització que mm, està fent una lluita molt, de, molt clara, molt de front, eh, i, com diu la seva, el seu nom, i no és per casualitat que en el que va d'any, vull dir, des d'octubre fins aquí hi ha hagut vuit morts en la defensa de, mm, del seu territori i de la, mm, tenir mm, la, nacionalitzat l'electricitat i l'energia. Eh, el cas d'Unió Fenosa és un cas que se sentirà parlar per molts altres indrets i nosaltres pensem que hem de donar suport a aquestes, a aquestes persones, a aquests sindicalistes que d'alguna manera no, d'alguna manera no, que d'una manera clara estan donant la seva vida per defensar un dret que ells creuen que és defensar el seu territori. Mm Fa, faig un apunt també informatiu recordo que el, la publicació quinzenal diagonal en el seu darrer número d'abril publica en portada doncs, a, a aquests assassinats de, de caps i de líders comunitaris que tenien eh, una relació molt directa eh, amb la defensa d'aquests doncs, de, recursos i, i, amb, i amb la lluita contra eh, la privatització de, de, de unió fenosa, per tant eh, no hi ha proves però eh, es pot eh, mostrar molt clarament aquests vincles entre les filials d'Unió Fenosa a Guatemala i, i aquest caos doncs, interessat i aquestes morts de, de la resistència. Mm, l'altre punt eh, que volia fer també recordo que el, el bloc d'Ones de, de Pau especialment el bloc d'aquests programes especials sobre Guatemala ja vam doncs, gravar una conferència de Roberto Madrid que és un dels caps del Frente Nacional de Lucha que també podem dir aquí que està en busca i captura simplement per, per defensar doncs, a, a la nacionalització de, dels recursos naturals perdó, de, de, de la distribució de l'energia elèctrica i entre d'altres lluites doncs, a, en les que es troba doncs, a, a primera línia. Per tant, en busca i captura simplement per, per eh, defensar coses tan justes com aquestes, perquè evidentment això implica doncs, eh, un, uns costos per a una gent, per a unes persones doncs, que no tenen una capacitat, capacitat econòmica i, i no només van robar a la, a la República la, amb la privatització, sinó també amb les tarifes que ja s'han declarat il·legals per la eh, Constitucional. Bé, eh, teniu un, la gravació de la conferència que va fer Roberto Madrid l'any passat a Barcelona, Uh, i veureu l'entrada en aquest bloc que, com us dic, doncs, uh, també editem a, a Ones de Pau en, recordem una vegada més, Maria, digue-ho tu ara, el, el proper dimecres es pot, es pot assistir a aquesta reunió informativa, el dimecres sí. 28 d'abril. Sí, sí, puntualitzar que aquesta reunió, no és, evidentment, es pot anar o no, no és obligatòria, però sí que nosaltres un dels requisits que demanem és eh, assistir a les reunions de formació. Aleshores, les reunions de formació comencen el 5 de maig, a les mhm. set i mitja, o sigui, aquesta podria ser considerada la data límit d'inscripció. El, el dia 5 de maig, a les set i mitja, farem la primera sessió de, de formació per a, per a les persones que estiguin interessades en anar a Guatemala. Eh, la formació es pot fer tant si es va a Guatemala com si no. Eh, la formació està dividida en sis tallers, de les, dels quals dos mm, en aquest, aquest any, com que tenim la sort de que estarem, serem per aquí de gira Henry Morales i eh, Alberto Madrid Alberto Madrid, doncs dues de les sessions seran amb aquestes persones. Alberto Madrid en concret parlarà de transnacionals, és la persona que en aquest moment està fent la lluita eh, contra Unió Fenosa, i en el cas de Henry Morales, que és a, a la vegada el coordinador de les brigades allà a Guatemala doncs serà el dia 10 la segona sessió, el dia 10 de maig a les 7 i mitja a la Federació d'ONGs al carrer Les Tàpies que abans havia dit el, el, el Jordi mm, a, a, a més a més d'aquestes dues sessions que acabo de dir hi ha quatre mm, sessions que són per conèixer la, la història, la situació dels drets humans, la situació de l'economia i eh, mm, qualsevol informació que tinguem sobre Guatemala actual. Mm. Molt bé. Per tant, aquest dimecres 28 d'abril seria la reunió informativa eh, i després la que sí que seria obligatòria per poder fer les brigades en el futur seria la primera sessió de formació el 5 de maig i la següent, la següent sessió seria el 10 de maig. 10 i així, i ja el programa el rebran les persones que vinguin. Molt bé. Eh, una altra cosa a dir és que una altra eh, obligatorietat que tindrà el brigadista és assistir a, Guat a Guatemala, quan arriba ha d'assistir durant dos dies en quatre, de quatre a sis tallers d'informació per diferents organitzacions que nosaltres hem contactat eh, per mitjà del coordinador eh, per conèixer, mm, a més a més, per completar la, la formació que han rebut aquí allà a Guatemala. Allà es, re, es reuniran tant en l'associació la, o, o organització que treballaran com d'altres que no treballarien però que seran interessants de conèixer. Eh, seran uns tallers que, que duren, com dic, dos dies. I per tant, aquests dies sí que són uns dies fixes, que són els que nosaltres demanem que han de ser allà. Per exemple, si una persona viatja al juliol, els dies 5 i 6 de juliol ha de fer aquesta formació. Si una persona viatja a l'agost, el dia 2 ha de ser-hi al matí allà per poder... Per tant, la data que, que li viatjarà a nosaltres ens és igual. Nosaltres li demanem que comenci en aquests dies la, la brigada. Mm. O bé el 5 el 6 de juliol, o el 2 d'agost, o l'1 de setembre, i així successivament. Mm. Molt bé. Estem parlant de Brigades 2010 i, i també hi ha altres possibilitats doncs, d'organitzar-se doncs, el calendari per part dels brigadistes, a, a part del juliol i agost, també podria ser una altra època de l'any. Qualsevol mes, per suposat. El que passa que ara coincideix que és quan va la majoria de la gent i és quan fem la formació. Mm -hmm. Molt bé, recordem la primera formació el 5 de maig. Ah, també serà la Casa de la Solidaritat, com la reunió informativa de, del proper dimecres? També, també. Mm -hmm Vale. Dono un, una altra dada també important perquè mm, recordem que aquestes brigades les organitza l'Associació d'Amistat amb el poble de Guatemala juntament amb les organitzacions que ja hem comentat, Chukin Pop, Frente Nacional de Lucha i Fundació Toriello. Uh, aleshores, uh, us recordo la web de l'Associació d'Amistat amb el poble de Guatemala. És la següent, www.aapg perdó, AAP Guatemala, eh? són les sigles AAP Guatemala associació d'amistat amb el poble de Guatemala. Mm, uns últims minutets, Maria, per acabar de concretar alguna cosa que creguis interessant. Doncs no, simplement que s'animin les persones que estiguin interessades, que sí que és veritat que Guatemala és un país amb molts problemes, però també és un magnífic país, amb una gent increïble, i serà una experiència que no podran oblidar mai. Mm. I també eh, es, es prendrà consciència, doncs, si no la tenien, de que aquests problemes que té a eh, Centroamèrica i concretament Guatemala doncs, tenen molta relació amb el que amb, tenim aquí, amb el que fem aquí no? i amb el que fem aquí i com vivim aquí. Mm -hmm. Molt bé. Mm, sí, sí que havíem comentat d'apuntar la contracimera d'Enlazando Alternatives, que es farà també el mes de maig, uh -huh. perquè doncs, també doncs, la gent que estigui interessada doncs, s'informi doncs, a través dels mitjans o inclús a través del programa que farem difusió, perquè també doncs, és la contracimera de, el, per fer front a la cimera oficial que faran els caps de govern i d'estat d'Amèrica Llatina i del Carib. Aleshores, eh, aquí es faran uns tallers, unes conferències, eh, tipus fòrum social català, més o menys, per entendre's, o, sí. o fòrum mundial, i també doncs, es parlarà de Guatemala. Sí, sí, serà a Madrid, eh, serà el 14, 15, 16 de, de maig, i evidentment serà a nivell internacional, on mm, ja ens estem agrupant per tallers i per temes. Eh, en el cas de Guatemala, mm, nosaltres com a organització i en les altres organitzacions que hem dit abans de l'estat espanyol i i, i d'Europa eh, fem un, unes, uns tallers en concret un contra la impunitat i el genocidi a Guatemala que també evidentment té relacions amb altres impunitats i altres genocidis també l'estat espanyol té molt a, a respondre i eh, per això som diversos grups que ens reunim per parlar d'aquests temes i un altre serà el cas de les transnacionals i en concret Unió Fenosa al, al Carib i Amèrica Llatina Molt bé, aquestes, aquestes jornades, aquesta contracímera en, es coneix com Enlazando Alternatives com dèiem serà el 14, 15 i 16 de maig a Madrid nosaltres ara sí que ens interessa remarcar aquesta data, una vegada més, el, aquest dimecres 28 d'abril, a la Casa de la Solidaritat, a les 7 i mitja, la reunió informativa d'aquestes brigades de l'Associació d'Amistat amb el poble de Guatemala i després, per aquells que vulguin, per aquelles persones Els interessades, clar. això el 5 de maig ja seria la, la primera sessió de formació, de formació. aquí. Molt bé. Doncs moltes Maria, gràcies. a tu, gràcies per venir a Contrabanda a explicar-nos-ho. Molt bé, fins una altra. Gràcies. Guatemala, de la impunitat a la pau. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt, contrabanda, punt, org. Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Ara! Doncs aquí continuem en directe a la sintonia de Contrabanda FM al 91.4 del Dial de Barcelona i també emetent per internet a www.contrabanda.org. Avui som diumenge 25 d'abril del 2010 i acabem d'escoltar aquesta entrevista gravada eh, fa un parell de dies amb l'Anna Pitchell que ens parlava de les brigades d'acompanyament solidari, d'acompanyament polític a Guatemala, a la República de Guatemala, a Centroamèrica. I hem citat bastantes vegades a Unió Fenosa, que per qui doncs, no ho sàpiga o no ho tingui clar, no ho tingui clar val la pena dir que Unió Fenosa és gas natural, que fa, fa un any, si no recordo malament, gas natural va absorbir a Unió Fenosa i, per tant, tota la responsabilitat d'aquests delictes que s'estan cometent a Guatemala relacionats amb, amb la distribució de l'energia elèctrica, doncs eh, el responsable és gas natural amb la seva oficina a la Barceloneta. Per tant, com hem explicat abans, eh, fer les brigades vol dir també doncs, mm, veure de prop i, i saber doncs, eh, el que estan fent les multinacionals espanyoles com gas natural, que a la vegada gas natural és la Caixa i Repsol, IPF, com a principals accionistes. Per tant, una vegada més, aquestes lluites internacionals i mm, la complicitat que, que es pot tenir des d'aquí si no es té consciència, seria complicitat inconscient, eh, i si es té consciència, doncs eh, es pot intentar deixar de ser còmplices i, si volem fer un pas més, doncs col·laborar d'alguna altra manera amb aquestes lluites globals eh, en, la que estem, en les que estem immersos. És aquesta guerra civil global, aquest neocolonialisme que continua matant a milers de persones arreu del món no només de fam, mm, com a conseqüència de les lleis del capitalisme, sinó també directament, violència directa, eh, ja no estructural, sinó violència directa amb aquests assassinats. Com dèiem, vuit persones assassinades en els darrers mesos que eh, estaven participant de la resistència popular per exigir la nacionalització de la distribució de l'energia elèctrica. Entre d'altres lluites mm, que tenen com a conseqüència doncs, la persecució legal per coses molt justes, però a sobre, eh, si no fos prou les injustícies, doncs tenen el propi aparell eh, judicial doncs, que els persegueix i, i quan no succeeix això doncs, hi ha directament doncs, aquests assassinats, com dèiem, de líders comunitaris de la resistència. Això és a Guatemala i, com hem dit també al principi, és un programa que fem un cop al mes, un cop cada dos mesos, sempre que podem, per seguir fent difusió i solidaritzar-nos activament amb eh, aquest país centroamericà. Les brigades doncs, eh, ja les hem explicat, recordem una vegada més, el 28 d'abril, aquest proper dimecres, a la Casa de la Solidaritat, aquí al Raval, doncs qui vulgui pot anar a la sessió informativa a les 7 i mitja. Continuarem doncs, amb el programa d'avui i tenim preparada una nova lectura, un nou capítol de El pintor de batalles. És eh, aquest llibre que ha escrit Arturo Pérez Reverte el 2006 i l'edició que estem llegint és d'Alfaguara, Val la pena recordar que aquest escriptor doncs, va ser corresponsal, reporter de guerra, i, per tant, doncs, eh, és possible que ens expliqui moltes coses que ha vist personalment i que s'expressen a través del personatge, un dels personatges principals, que és el pintor de batalles, que també, durant un temps, a la ficció de la novel·la, va ser fotògraf de guerra. Va canviar les càmeres fotogràfiques pels pinzells i el tenim aquí a Punta Umbria, a Andalusia, si no m'equivoco, en aquesta torre, al costat del mar, intentant pintar un mural en el que s'expliqui doncs, el que és la guerra i, i el que som els éssers humans que fem la guerra i que la patim. Continuarem doncs, amb, amb aquests nous fragments de, del capítol 2 i 3, i el que ens quedi de temps us apunto un parell de notícies relacionades doncs, a, amb les lluites antinuclears principalment i el que ens dongui temps de comentar. Gràcies per acompanyar-nos i anem a entrar en el món del pintor de batalles que ens, va, ens vam quedar en curs de temps la setmana passada i vam arribar al moment doncs, clau, diguéssim, d'aquest inici de la novel·la que repetirem en, a, en els primers fragments perquè puguem enllaçar-ho bé.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 d'abril. I ens queden uns quants minutets, 5 minutets, per acabar. I tenia pendent una notícia de, de l'agenda antinuclear, que ara us comento, però abans també per aquells que, eh, o aquelles oients que us hagueu incorporat fa una estoneta al programa, també recordar-vos que hem començat parlant de les brigades d'acompanyament solidari, acompanyament polític i també de, de treball, a Guatemala. Hem estat parlant amb la companya Maria Pichel de l'Associació d'Amistat amb el poble de Guatemala, que ens ha explicat com funcionen aquestes brigades i el proper dimecres, 28 d'abril, a les 7 i mitja de la tarda, qui vulgui informar-se de què, com funcionen aquestes brigades i, i una mica doncs, el programa i les característiques de les mateixes, doncs ho pot fer a la Casa de la Solidaritat, al Raval, al carrer Vista Alegre número 15 la primera sessió de formació de, del taller per les brigades és el dia 5 de maig i hem parlat també amb aquesta conversa eh, sobre les brigades una miqueta de el neocolonialisme i l'expoliació de recursos naturals i la privatització de la distribució de l'energia elèctrica i més enllà de la corrupció que ja hem comentat en els programes doncs en aquests moments doncs, s'ha doncs, de destacar com deia, més enllà de la corrupció, que va permetre la privatització i el robatori a la República de Guatemala, doncs eh, aquesta privatització de la distribució elèctrica que doncs, va fer Unió Fenosa, ara gas natural, doncs té relació amb aquest neocolonialisme, com dèiem, i, i amb el control i domini dels recursos naturals. Al mateix temps, no oblidem que aquí a casa nostra també tenim lluites pels recursos naturals i també per qüestions energètiques. La crisi energètica que vivim doncs, eh, podria començar a solucionar-se si realment ens dediquéssim a invertir realment, no de manera especulativa, com es fa, sinó amb un projecte real per implantar les energies renovables, començant, primer que tot, per tancar les centrals nuclears. I això és el que el proper dijous, dia 29 d'abril, doncs podrem compartir aquesta denúncia, aquests crits contra el cementiri nuclear que es vol crear, es vol implantar a Escó, a aquesta població de les Terres de l'Ebre. I el dijous 29 d'abril doncs, podeu compartir aquesta concentració amb, amb la gent de, de la CANC, de la coordinadora anticementiri nuclear, a les 7 de la tarda, aquí a Barcelona, davant de la seu d'Endesa, al Parc de les Tres Xamanelles, a l'Avinguda del Paral·lel. Dijous, 29 d'abril, tots els antinuclears, totes les antinuclears tenim aquesta cita per fer-nos escoltar i també, perquè no, doncs, eh, evidentment, una oportunitat per parlar amb la gent de les Terres de l'Ebre que puja a Barcelona per fer aquesta denúncia que ens afecta a tots perquè tot i que el territori de les Terres de l'Ebre és el més trinxat eh, pels megaparcs eòlics que hi han a la Terra Alta, per exemple, com hi han denunciat en altres programes, però també, eh, sobretot, sobretot, sobretot, per aquestes tres centrals nuclears que hi ha a, eh, a les Terres de l'Ebre, a Escó i a Vandellós. Les hem de tancar allà i per tancar-les eh, ens hem de fer escoltar i protestar quan toqui i fer altres accions quan també toqui. Acabem aquí. Només recordar que el programa eh, s'emet, eh, Ones de Pau s'emet els diumenges a les 11 de la nit, de 11 a 12 i mitja de la nit, i fem la redifusió els dimarts d'11 a 12 i mitja del matí. Tenim un blog perquè pugueu escoltar els àudios dels programes que hem emès i que és el següent, onesdepau.contrabanda.org. També tenim aquest blog, que ja hem anunciat a, a, abans durant la xerrada, eh, que és onesdepau-guatemala.blogspot.com. De totes maneres, estan enllaçats els dos i, per tant, si entreu al, al blog de onesdepau.contrabanda.org enllaçareu directament amb els àudios d'aquests programes especials sobre Guatemala. Acabem aquí. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit. Eh, molt bon dia, si escoltes la redifusió en dimarts, i ens trobem la propera setmana. Salut i contrabanda. Ones de Pau, a Contrabanda FM.